Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հացահատիկայինների βέρքավակի կազմակերպման հարցով Արցախի վարչապետն անցեկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն։ Հադրութի շրջանում ավարտվել է գառնանացանը։ Երեք հանդիպել են Արցախի պաշտպանության նախարարն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ ԵԱՀԿ առաքելությունը շփման գծում անցեկացրել պլանային դիտարկում։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական դիրքորոշումն Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Շոշ գյուղում կազմակերպվել է հուշ ցերեկույթ։ Ստեփանակերտում անցեկացվել բասկամարտի մրցություն։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Կարլեն Պետրոսյանն ազատվել է Արցախի հանրապետության կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Արցախի հանրապետության կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահվել են Արցախի հանրապետության կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Մաքսիմ Ալեքսանյանին։ Այսօր Արցախի վարչապետ Արայիկ Խարությունյանն անցեկացրել հացահատիկայինների բերքավակի կազմակերպան հետ կապված խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին գյուղատնտեսության նախարարը, գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրենը, շրջանային վարչակազմերի ղեկավարները։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Խորհրդակցության հիմնական հարցը կառավարության կողմից Գարուբերքի առնչությամբ գնային քաղաքականություններ։ Աշանացանի տակ Արցախում կա 20000 հեկտար գարի, հեկտարից միջին բերքատվությունը 25 ցենտներ։ Ընդհանուր առմամբ Արցախում արցանագրվել է գարու աննախադեպ բերք, որի իրացումը պահանջում է կազմակերպչական բարձր պատասխանատվություն։ Եթե կորուստները քիչ լինի, հրդեհի մկների այդ երկու կորուստը նկատի ունեմ, նախնական մինչև 50000 տոննա միայն գարի է սպասվում։ Մոկմիպեն հաշվի չընկարալ համատարած գարի ցանելով, որ գարի պահանջարկը Արցախում եւ Հայաստանում շատ քիչ է։ Որ պատկերացնիք 2014 թվականին Հայաստան ներեկրվել ընդամենը 4000 տոննա գարի։ Վարչապետը նշեց, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի գարի մթերող ամենախոշոր ընկերության հետ, որի մթերման հնարավորությունը սակայն միջև 6000 տոննա է։ Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի պահեստները հնարավորություն ունեն մթերել միջև 3000 տոննա։ Հիմնադրամը մթերման պահեստներ ունի Ստեփանակերտում, Շուշիում եւ Ասկերանում։ Մթերման գները տեղերում կտատանվի 90-ից 100 դրամի միջև դա կախված կլինի տեղափոխ բողոքման ծախսերի ծավալից, իսկ մթերմանկետերում գինը սահմանվել 105 դրամ։ Հիմնադրամը Ստեփանակերտի, Շուշիի եւ Ասկերանի պահեսներում մթերումա 105 դրամով։ Հաշվի առնելով սպասվող բերքի եւ սպառման ծավալների անհամատեղելիությունը, որը խնդիրներ է առաջացնելու առաջին հերթին հողօգտագործողների համար, գործադիրը ճկուն քաղաքականության է գնում իրացման հարցում։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը գյուղատնտեսական վարկերի ժամկետաց եւ ընթացիկ, ինչպես նաեւ այլ ծառայությունների դիմաց կմթերի գարի։ Պարտքի դիմաց եւ նաեւ ոչ միայն պարտքի դիմաց, այլ առաջկայում ծառայությունների պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների, սերմերի, այթուն, ծորենի սերմի եւ նաեւ հետագայում դիզվառելիքի փոխանակման պայմանով Խորհրդակցությանը քննարկվեցին նաև Բերքահավաքն անվտանգ կազմակերպելու միջոցառումների, մասնավորապես հրդեհների կանխարգելման, մկնանման կրծողների դեմ պայքարի հարցերը։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանում ավարտվել է գառնանացանը, իսկ հացահատիկայինների բերքավաքը շարունակվում է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Շրջանի համայնքներում ավարտին է հասցում գառնանացանի աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացրեց աշխատակազմի գյուղատնտեսության օղաշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը, 2015 թվականի շրջանում գառնանացան տակ կատարվել է 1400 հեկտար հերք, Նշված տարածքներից մոտ 500 հեկտար թողնել է սերցելի տակ, իսկ 900 հեկտարի վրա կատարվել է գառնանցան կուլտուրաների ցանքս։ Ցանվել է 2 հեկտար հաճար 375 հեկտար եգիպտացորեն, 95 հեկտար կարտոֆիլ, 315 հեկտար կորնգան, 100 հեկտարից ավելի բանջարեղեն, 4 հեկտար հատիկան դեղեն։ Գառնանցանի կատարման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացված հայտերի հիման վրա սուբսիդավորում հատկացել է Եգիպտոսորենի Հաճարի Սորգոյի Սիսերի սերմեր։ Անադույց շրջանին հատկացել է 40 տոննա այցավելի կորունգանի սերմացու։ Ուղղակի վաճառքի ձևով օգտագործողներին տրվել է 20 տոննա կարտոֆիլի սերմաց։ Հաջորդ շրջանի հարթավարային գոտում սկսված են գարու հունձի աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացրել է Ստեփան Հակոբյանը, 2015 թվականի բերք տակ կկատարվի մոտ 8500 հեկտար հացահատիկայինների հունձ, որից 5500 հեկտարը գարի։ Հիսունվեց հացահատիկահավաք կոմբայներից 42-ը պատրաստ են բերքահավաքին մեր քաղաքի աշխատանքներին կմասնակցեն շուրջ 182 միավոր փոխադրիչ տեխնիկա։ Բացի դրանից, լուծարված հադրութի ագրոտնտեսություն փակbaşıնի տնտեսական ընկերության փոխարեն շրջանում կգործի երկու համանախապ պատասխանատվության ընկերություններ՝ Ոսկե Հասկ Սերվիս եւ Հարութիկ համանախապ պատասխանատվության ընկերությունները, որոնց տրամադրության տակ կան 7 կոմբայներ, որոնք եւս կմասնակցեն մեր քաղաքի աշխատանքներին։ Ըստ բաժնի վարիչի սպասում հատայտիկայինների հուսալի բարձր բերք 2015 թվականին Ունիսի ինգեդորությամբ շրջանում կատարվել է շուրջ 200 հեկտար գարուհունց, որից ստացել է 600 տոննա բերք, հեկտարի միջիվերքատվությունը կազմում է 30 ցենտներ։ Բերքավակի աշխատանքների մասնակցում են ներկայությամբ 9 կոմբայն, որոնց քանակը առաջիկայում կավելանա կապված կատարվող խմբի աշխատանքների հետ։ Ընթացիկ ներքաղաքական կորուստ անցկացնելու եւ հակահարդային անվտանգության ապահովման նպատակով շրջակազմի ղեկավարի որոշմամբ ստացված են հանձնաժողովներ, հաստատված է հակահարդային նախապատրաստական միջոցառումների ծրագիրը եւ նրա իրականացման ժամկետները։ Հակահարդային անվտանգության ապահովման նպատակով հացահատիկային տարածքների կից գտեղակայվի 4 դաշտային կայաններ, որի կազմում կլինեն տրակտորներ, շեշ մեքենաներ, անհրաժեշտ քանակի անձնակազմ Ցանկատարիչները հնարավոր դներ պաշտպանելու եւ հազանգելու համար մարդկանց եւ տեխնիկայի շրջօրյա հերթապահությունը սահմանվել։ Շարունակում է դաշտամիջյան ճանապարհների մաքրումը բուսածածկից։ Ներկայացի այդ մեկտեղ շրջանի համայնքներում իրականացվում են նաեւ գերակուտակման աշխատանքներ։ Շրջանում ներկայացի աշխատանքները շարունակվում են։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հունիսի 4-ին Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպանն անդրադարձ է կատարվել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակին եւ տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրադրության զարգացումներին։ Նույն օրը Անջեյ Կասպշիկին ընդունել է հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը Կողմերը մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի, մասնավորապես Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի կողմից իրականացվող դիտարկումների վերաբերյալ։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, քրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Հայաստանի Հանրապետության փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանին չի զարմացնում Ադրբեջանի առաջարկը Մինսկի խմբի համանախագահաների կազմը ընդլայնելու վերաբերյալ, քանի որ դա նորություն չէ եւ Ադրբեջանի երազանքն է։ Նշենք, որ ԵԱՀԿ գործողնախագահ Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ Իվիցա Դաչիչը Հայաստանում նշել էր, թե Ադրբեջանն առաջարկ է ներկայացրել իրեն Մինսկի խմբի համանախագահաների կազմը ընդլայնելու եւ կազմում Թուրքիան ու Գերմանիան ներգրավել ստեղծելու մասին։ Իվիցա Դաչիչը նշել էր, թե դա նոր առաջարկ չէ, բայց նման առաջարկի համար պետք է կոնսենսուս լինի։ Դա միշտ էլ եղել է Ադրբեջանի երազանքը։ Իր խնդիրը ոչ թե Գերմանիան է, այլ իրական նպատակը Թուրքիան է, որը նույնական է Ադրբեջանի հետ, ասել է Շավարժ Քոչարյանը, հավելելով, թե բնական է հայկական կողմը դրան դեմ է։ Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելու վերաբերյալ Բաքվի առաջարկից պարզ է դառնում, որ Ադրբեջանը ցանկանում է Արցախյան կարգավորման գործընթացում ներգրավել Թուրքիային։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մամլոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Բանակցային գործընթացը Ադրբեջանի համար պատվերով համերգ չէ, որ երբ ուզի առաջարկ ներկայացնի։ Ադրբեջանն առաջին անգամ չէ, որ նման գործողությունների է դիմում։ Պարզից էլ պարզ է, որ փորձում է Թուրքիային խցկել բանակցային գործընթացի մեջ, որը սակայն անհնար է։ Թուրքիան Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման գործում անելիք չունի եւ չի էլ կարող ունենալ, նշել է Էդվարդ Չարվասանովը։ Ասկերանի շրջանի շոշ համայնքում գազམ་ակերպվել է հուշ ցերեկույթ նվիրված մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանի ասպետ Ալբերտ Մարկարյանի հիստամյա տարելիցին, որին ներկայեին պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Ակոբյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ, հերոսի հարազատներ ու մարտնկերներ։ Միջոցառման անդրադարձ է կատարվել հերոսի մանկությանը, ապրած տարիներին եւ Արցախյան գոյապայքարում նրա կատարած սխրագործություններին, Վերջում ցուցադրվել է Ալբերտ Մարգարյանի եւ նրա մարտնկերների անցած հերոսական ողու մասին պատմող Շոշի նվիրյալները ֆիլմը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ֆրանսիայի Հանրապետություն։ Նա կաննում ներկա կգտնվի Միդեմ միջազգային աշխարհահռչակ երաշտական փառատոնին, որտեղ Հայաստանն այս տարի մասնակցում է պատվավոր հյուրի կարգավիճակով մարզասերների համար։ Այսօր Ստեփանակերտում անցեկացվել Բասկամարտի հանրապետական մրցություն 54 հոգու մասնակցությամբ, այդ թվում մարզիկներ հանրապետության շրջաններից եւ պաշտպանության բանակի զինվորներ։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Բասկամարտ մարզաձևը Արցախում դեռևս լայն տարածում չունի, աշխատանքներ են տարվում նրա զարգացման ուղղությամբ։ Մոտ ապագայում կստեղծվի ֆեդերացիա, իսկ միջայլ մասնակիցների թիվն օրորի համալրվում է։ Արդեն մի քանի անգամ Բասկամարտի մրցաշար կազմակերպվել է։ Այսօր կայացավ հերթականը 54 մասնակից 3 թիմ։ Առաջնության գլխավոր մրցավար Սերյան Դադասյանի խոսքով նորից ստեղծել է մրցունները մեր քաղաքում եւ դրա համար առաջինն է բայց էլի անցկացրել օրինակ առողջապահակերպում պորտուսական իսկ կա ոչ եվրոպայի մրցուններ կա աշխարհի մրցուններ կա որ պիտի մասնակցեն Սերան Դադասյանի հավաստմամբ մասնակիցները տրամադրված են լավ եւ ամեն անգամ մեծ սիրով են մասնակցում։ Մեր մասնակիցները ոչ են այսօր ավարալ կարան մասնակցեն, կարան լավագույն տեղեր։ Այլ ծեղի ֆեդերացիա, քանի որ առանց ֆեդերացիայի չունելու քանի դժվար է դի ծախսերի կապը։ Ու դրա յուրատությունը այսօրվա վրա պատրաստում ենք, որ համայնական մրցումների պատրաստենք, ուզում ենք թիմ հավաքենք, որ լավ մասնակցենք կարող են տեղել վերցնենք այն։ Իսկ ովքեր են մասնակցում։ Այն հա, հիմնական համայնքական մրցումների երկու պատրաստին դրա համար ուզում հաստատել լավագույնները ընտրենք տարբեր տեղերից 5 թիմ կա տարբեր հարներից մարտունի մարտակեր հադրոտ ու քաղաք։ Նաև զինվորներն են ներկա։ Այո, զինվորները իհարկե հաջողությունները քաղաքի համալսարանի զինվորների մասնակիցները։ Եվրոպայի առաջնությունում 4-րդ տեղը զբաղեցրած Արամ Աղամալյանը մեծ սպասելիքներ ունի մասնակիցներից։ Եվրոպայի մրցումներում հրավել եմ 4-րդ տեղը, իսկ Հայաստանի առաջի երկրորդ բազը 2014-ը աբսոլյուտ առաջնան եմ գալ։ Տրամադրած եմ լավ պատրաստում ենք այստեղի հաղթողը օգոստոսում մասնակցի համահայկական խաղերին։ Ինչ եք մաղթում մասնակիցներին։ Հաջողություն, հաղթանակ։ Նշենք, որ հաղթողները կմասնակցեն օգոստոսին կայանալիք համահայկական խաղերին, ինչպես նաև կպարգևատրվեն թանկարժեք նվերներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Պորտուգալացիների դեմ Եվրո 2016-ի ընտրական խաղին նախապատրաստվող ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօրվանից սկսել է հավաքը Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Հայաստան-Պորտուգալիա խաղը կկայանա հունիսի 13-ին ժամը 20-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ մեկնարկել է Հայաստան-Արցախ հեծանվային մարաթոնը։ Մեր նպատակն այն է, որ հեծանվային սպորտը զարգացնենք նաև Արցախում։ Մենք ցանկություն ունենք այս մրցաշարը դարձնել միջազգային, որ կան տեսնեն թե Հայաստանը, թե Արցախը, ասել է Սիրողական հեծանվային սպորտի եւ հեծանվային զբոսաշրջության ֆեդերացիայի նախագահ Արման Անտոնյանը։ Մարաթոնի մասնակցության հայտերը շատ են եղել, սակայն հեծանվարշավային որին մասնակցում են 60 հեծանվորդ։ Գազམ་ակերպիչների նախնական ծրագրի համաձայն հեծանվորդներն Ստեփանակերտում կլինեն այսօր ուշ երեկոյան, իսկ առաջիկա մի քանի օրերին կշրջեն Արցախի գեղատեսիլ վայրերով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առանձին շրջաններում երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։